вострая брама беларуская ідэя у літаратуры палітыцы і жыцці Ужо колькі гадоў у нашай перадачы мы выпраўляемся на забытыя адрасы культуры і кожнага разу пераконваемся што такіх у беларусі няма там можа не быць памятных знакаў і музеяў там можа і каменя не застацца ад даўнія сядзібы нават дрэва з прысадаў але заўсёды адшукаеш жывых людзей якія прыгадаюць тое чаго не зафіксавалі энцыкляпедыі і на што навукоўцы даўно махнулі рукой як на страчаную незваротна спадчыну ёсць гэткі закон захавання беларускай памяці абавязкова нехта распавядзе калі не ўласныя згадкі дык тое што казала бабуля а ёй ейная маці а той яе бацька можна толькі здзіўляцца стогадоваму дзеду які ў добрым розуме прыгадвае як хадзіў у школку разам з владимиром жылкам або адшукаць кабету якой аркаць куляшоў прысвяціў свой знакаміты юнацкі верш бывай або нават двайніка дуніна марцінкевича сустрэць у лютенцы ці арандатара александра ласава у мігаўцы у беларусі так заўсёды знойдзецца той хто памятае у і нашы нібыта забытыя адрасы культуры гэта толькі подступы да каласальнага ресурсу да жывога нацыянальнага архіву які на малую долю не запатрабаваны беларускай навукай вока даследніка хутчэй фіксуе разбураныя сядзібы бажніцы млыны чым захаваную чалавечую памяць не дзіва што і патрапляем мы ў тыя жывыя архівы найчасцей раптоўна Сёння яшчэ адзін доказ такой высновы. Наш сталы аўтар Зміцер Бартосік зусім выпадкова патрапіў у закінутую лясную капліцу, дзе некалі правіў службы беларускі святар Кастусь Стэпович, вядома яшчэ як паэт Казімер сваяк. Стоячы нядаўна на памежным пераходзе праз беларуска-літоўскую мяжу, я задавальненнем назіраў, як афіцер памежнік збіваў пыху з нейкага расейскага няўмеру фанаберыстага братка. Галоўным інструментам выхавання славянскага брата афіцер абраў беларускую мову. Спалучэнне яе з вайсковай уніформай дае безадмоўны эфект наблатыканы гаспадар жыцця у момант становіцца разгубленым замежнікам на чужой тэрыторыі. Мы пазнаёміліся. І алесь, а менавіта так клічуць афіцера, распавёў мне пра яшчэ адзін забыты адрас нашай культуры капліцу казімера сваяка недзе ў памежным лесе у далечыні ад асноўных трасаў і буйных паселішчаў там куды немагчыма дабрацца аўтамабілем стаіць разбураная шляхецкая сядзіба з радавой капліцай падчас першай сусветнай вайны у той капліцы што належала да парафіі клюшчаны служыў пробашч кастусь стэпович паэт казімер сваяк якога мы не вывучалі на уроках беларускай літаратуры і які не быў увянчаны афіцыйным німбам літаратурнага клясыка. ноча, дзе шуміць журліва, галлём хоча свет абняці, дзе народ глядзіць пужліва, ідзе плача мая маці, там нясуся думкай сумнай, з вачмі злітымі слязамі, з музай ціхай, з лірай струннай. Божа, жалься ты над намимі бор дзе сіні здаль віднее дзе ўзгоркі яры нівы дзе мой брат з бяды марнее хоць цвярозы не лянівы туды нясуць мае думкі там край родны там мы самі бярэм лёс у свае руки Божа жалься ты над намі Мы ехалі з памежнікам алесем у клюшчаны да ягонага сябры і цёзкі лесніка алеся марозіка, які згадзіўся давесці нас да закінутай у лесе капліцы. Дарога з кожным кіляметрам губляе прыкметы цывілізацыі, асфальт саступае месца грунтоўцы, вёскі драбнеюць, сустрэчных машын няма. Кожны ўбачаны чалавек на глухой дарозе становіцца выразным, быццам кінагерой, узяты буйным плянам клюшчаны апошні населены пункт. Далей дарогі няма, тупик, мяжа, лес. У лесе зараз разбіраюць чыгунку, што ледзь не сто гадоў звязвала лынтупы з вільняю. Ляснік алесь прыватызаваў палову колішняй школы, адчыненай за пілсудскім і зачыненай за лукашэнкам, ды некалькі гектараў зямлі навокал грунтоўны драўляны будынак рупнасцю гаспадара ператвараецца ў сапраўдны маёнтак з усімі выгодамі і з інтэрнэтам у тым ліку. Былая школа стаіць на ўзвышшы і краявіды залесевага вакна такія, што не прысніш, а яшчэ гаспадарка ад казлянятаў да аўто. Ці не гэта нараджэнне новых арыстакратычных дамоў, здзейсненая мара аб новай зямлі, адказ дадуць лесніковыя дзеці, адась і наста, якія ўжо ведаюць пра сваю зямлю болей за дарослых дядзік у далёкім Менску. Шпацыруючы па мястэчку, ляснік алесь паказаў насупраць утульнага касцёлу, дзе маліўся ксёнз і паэт стаповіч сваяк, руіны немалой сядзібы. Менавіта тут у хаце Віктара смаленскага збіраўся колішні хаврус сваякоў, слава пра які ішла па наваколлі. Зараз шмат хто вам давядзе, што менавіта тут адбылася першая пастаноўка купалавай паўлінкі. Сам сваяк пісаў пра гэта наступнае. Новы 1916 год. Адбыўся сягоння так званы літаратурны вечар нашага хору. Усе дэкламацыі павяліся як найлепей. Найвыбітнейшыя песняры Беларусі знайшлі тут дастойнае месца найболей падабаецца ўсім наш стары Багушевіч. Яго праўда пакінула на ўсіх тварах след глыбокага задумення. Ой цяжка, цяжка. Словы гэтыя ўзятыя з-пад сэрца беларуса. Вайна, тыф, смерть, бясконцыя службы за супакой душы, перадсмяротныя споведі, пахаванні дзяцей і ў той самы час літаратурныя вечары, каб гэта зразумець, напэўна, трэба добра ўсведамляць сэнс таго ой цяжка цяжка, каб мець права казаць тое беларускае цяжка. На клюшчанскіх могілках усё як у сваяковых запісах. Адчыніў я шырокую браму магільніка. Простая палісада дзеляць яго на пол. На ўзгорку статуя маткі Божай са скрыжаванымі рукамі на грудзёх. Дрэвы дрэўсаў галіны прысланяюць рады крыжоў, драўляных, простых. З мокрых пажаўцелых лістоў спадаюць каплі нябеснай расы. Між дрэў старшы клён, пасярэдзіне магільніка. Пад ім яшчэ ніхто не ляжыць. Там месца для мяне. Мае праваднікі звярнулі ўвагу на адно надмагілле. На прыгожай пліце было напісана: Беларускі дзяяч патрыёт, інжынер Адольф Клімович, 1918-1939. Табе Божа паклаў я надзею, хай не буду адкінуты навекі. Тадэум лаўдамус. 1900 1970. Як патлумачылі мне мае спадарожнікі, рэдагаваныя клімовічам агранамічныя часопісы самапомач да гэтыя пары ў пашане сярод старых людзей. Мы ехалі ў лес да той капліцы, конь чучмек бег па мокрым снезе з цяжкасцю цягнучы нашыя санкі. Лежачы на сене ды аглядаючы палі, блізкі лес, слухаючы гаворку з падарожнікаў, я гарадскі жыхар пачуваўся быццам на здымках прыгодніцкага кіно пра партызанаў. Пад шоргат палазоў я слухаў сваіх новых сяброў, гаварыў алесь памежнік. Пад'язджаем да месца, якое называецца шайкуны. Некалі было ўладанне паноў з волькінаў, дальнія родзічы якіх паходзяць са Швецыі. Праехалі вот палісадай мы палісада каля трох прыблізна кіламетраў злучала клюшаны некалі мястэчка касцёл парафіяльны з сядзібай з волькіну от у шайкуна ад маёнка нічога не засталося засталіся толькі рэшткі ад парку рэшткі ад сажалкаў ад мастоў ад гаспадарчых пабудоў і рэшткі ад адной студні ўсё ад палаца нават падмуркаў няма на сённяшні дзень толькі ў лесе захавалася фамільная капліца сволькіну у гэтай капліцы у той час як казімир сваяк быў пробашам у крышчанскім касцёле ён быў парафіальным ксянзом і ў той капліцы таксама адпраўляў іншу сёння эта капліца разрабаваная знаходзіцца ў непрыглядным вельмі выглядзе і ў дрэнным стане без столі без даху толькі сцены стаяць і рэшткі ад грабоў застаўшся некалі за савецкім часам распавядалі мясцовыя жыхары як прыязджалі савецкія вайскоўцы на бульбакапання разрабавалі фамільны склеп павыцягвалі грабы і такі жарты що іх быў вельмі папулярны дасталі маладога пана з гроба яго рудыя валасы былі ставілі да дрэва ўвечары хто-небудзь па дарозе ішоў тут так якраз дарога праходзіць побач з капліцай праз лес і палохалі а многія жыхары яшчэ памяталі яго нават ну пазнавалі этого паніша маладога і здавалася як зданнейка стаіць это ягоная муме Я спытаўся, ці засталася памяць аб дзейнасці хаўруса сваякоў. Э, Старыя людзі памятаюць вот той жа хадорскі. Хадорскі расказваў, што іх вучылі беларускія песні касцельныя пяяць. Но ён згадваў не сваяка, а клімовіча. І ён відаць быў проста з гэтай моладзі болей працаваў. З такога маленькага кутка тут пару хутароў дало з десятак дзеячоў, скажем агульнабеларускага маштабу. Толькі сваякоў было братоў там чатыра ці пяць. Затым Янка Былена псевданім Івана Семашкевіча от ксянза. Пасля Адольф Клімович, это ўсё з некага маленькага кутка от крышанскага. Яны сюды багата літаратуры прывозілі беларускай. Прывозілі кніжкі лацінкай друкаваны, 30 гады, якіх я нават у нацыянальнай бібліятэцы не бачыў. Можа некаторыя рэдкія выданні нават. Газетаў багата прывозілі часопісаў беларускіх. Па хатах от Хадорскі памятаю, памятаю крыніцу. І ён значыць чытаў это ўсё, таму што ён сам назвы нам называў. Во, гэта і ёсць капліца. Схаваная сярод ялін капліца паказваецца з дарогі нечакана. І дзякуючы гэтай нечаканасці ці таму, што месца сапраўды глухое, здаецца вяршыняй архітэктурнай зграбнасці. Пабудова аскетычна сціплая, атынкаваныя сцены вышынёю метраў 10, гатычныя вокны, столь абваленая пазіраючы на капліцу з розных бакоў, я злавіў сябе на думцы, што ледзь не ва ўсіх беларускіх руінах не знаходжу прыгажосці заняпаду. Усе нашыя разбураныя помнікі карціць прывесці ў першапачатковы выгляд. І палацы ў ружанах ды косаве, і сядзібы ў залесе ды лошыцы, і ўсе зруйнаваныя храмы і гарадскія кварталы, і гэтую капліцу. Гледзячы на двух моцных мужикоў ля капліцы сваяка, я раптам зразумеў, чаму беларусаў называюць нацыяй паэтаў. Невялікіх палітыкаў ды военачальнікаў, не навукоўцаў і не спартоўцаў. Яны спартоўцы з палкаводцамі, безумоўна, усе былі, ёсць і будуць. Але так выйшла, што калі па-сапраўднаму цяжка, толькі на паэтаў апошняя беларуская надзея. Казімер сваяк вельмі цэльная і разнастайная асоба. Паводле ягоных вершаў і запісаў прасочваеш, як чалавек ад няверы прыходзіць да веры. Праз усё жыццё ён незадаволены сабою і наракае на ленасць розуму і холад сэрца. Ён нібы правакуе сябе на веру і дакарае сябе тым, што не адчувае той належнай вялікай любові да Бога сваяк змагаецца з уласнымі сумневамі і чужымі спакусамі найперш з алькаголем які завалодвае ягонымі аднагодкамі Ён прагне бога і на сваім шляху часам знаходзіць экзістэнцыйныя матывы скажам пра каштоўнасць гэтага моманту для бога няма прошласці ані будучыні ёсць толькі цяпершчына што цягам сваім абымае тры эпохі часу Чым жа ёсць час, у котором мы трываем? Гэта моманты, пералётныя для нас, нерухомыя для Бога. Чым жа ёсць само жыццё чалавека? Гэта хвіліна нязначная ў вечнасці. Па што думаць аб мінушчыні або аб будучыні? Карыстае з тай ласкі Божыя, которую цяперака маеш дазволю сабе параўнаць гэткія развагі з падобнымі словамі зусім іншага творцы джона ленана які ўвесь час настойліва паўтарае думку пра каштоўнасць гэтага моманту пра што мы забываем у горкія хвіліны гэта пра магчыма жыць цяперашнім момантам жыві ім радуйся кубку гарбаты здабывай радасць што хвіліна з любой дробязі бо з такіх дробязяў і складаецца ўсё наше жыццё Мы ўсё адно жывем такім чынам, толькі без гэтай асалоды ад кожнага дня і без страху за яго. А ён жа можа аказацца апошнім. Гэта гучыць смешна, але раптам цябе выпадкова пераедзе аўтамабіль, ці з табой адбудзецца яшчэ нешта. Дзіўным чынам Казімер сваяк і Джон Леннан гавораць тое самае: трэбаба жыць гэтым момантам. Я наўмысна супаставіў двух гэтак розных асобаў і творцаў, каб сказаць пра адзінства ўсясветнай культуры і пра інтэграванасць у гэтае адзінства беларускага святара і паэта. Няпэўнасць ва ўласнай веры стала для сваяка ці дакладней для беларускай культуры карыснаю. Ён не замыкнуўся ў завершаным вобразе святара, а выйшаў на рэлігіятворчую сцяжыну разумеючы патрэбу беларускай рэлігіі або спецыфічнага беларускае хрысціянства сваяк інтуітыўна прыйшоў да сінтэзу яго з дахрысціянскімі народнымі традыцыямі. Гэта не механічнае злучэнне заходняга і ўсходняга абраду. Гэта і не проста пераклад набажэнства на беларускую мову. Гэта і не арыгінальнічанне паэта. Сваяк выступае тут як архітэктар беларускай веры. задушки ідуць самлела ўжо прырода абмыў ужо дождж васенну дамавіну стрыбог узяў у руки ўсё ад рода а мокша атрасла апошнюю галіну чакае ўсё калі даж бог уладарны задержыць рэкі ўсковы лядаваты калі пятро ў небе гаспадарны для бедных душ зачыніць божы хаты у спачыняй смерць узімку у марозну заціхне звер заглохне ў лесе птушка у цемру воўк завые так трывожна як бы сканала дзе ягоная дачушка на голас той сварог пашле прадвесне і першым перуном разваліць моц стрыбога скрушае лёд зямлі пялёнка шчэзне і ўсё жывое зноў пагорнецца да бога трэба ўявіць сабе часы нашаніўства, каб зразумець, што ўсё ў беларушчыне тады імкліва стваралася, прыдумлялася. Дубейкаўскі выпрацоўваў нацыянальны стыль у архітэктуры. Тарашкевіч складаў беларускую граматыку. Ластоўскі рабіў канцэпцыю нацыянальнай гісторыі. Вось жа рэлігія творчасцю выпала займацца сваяку. Сутнасць ягонай ідэі ў тым, што Бог адзін, а даж бог сварог стрыбог гэта ягоныя каляндарныя іпастасі пражыў казімер сваяк 35 гадоў выдаў некалькі кніг у розных жанрах доўга хварэў на сухоты памёр у вільні пахаваны на славутых могілках роса на літарацкай горцы побач з сыракомлем ядвігіным ша дубейкаўскім маляхновічам ды цэлай плоймай дзеячоў беларускай культуры Цікава, што пра мару знайсці апошні прытулак на могілках роса пісалі ў сваіх вершах Уладзімир Жылка, Наталля Арсеннева, Максім Танк, але іхнае жаданне не спраўдзілася. Жылка ляжыць у далёкай Сыбіры, Арсеннева ў Амерыцы, а танк у Менску, на літарацкай горцы сваяк. Але і ягонае жаданне быць пахаваным пад клюшчанскім клёнам не спраўдзілася. На заканчэнне вернемся да думкі, з якой я пачаў гэтую перадачу. Праваднікі змітра бартосіка два алесі памежнік і ляснік натуральна за маладыя каб памятаць свайго земляка святара стэповіча але закон захавання нацыянальнай памяці менавіта іх абраў нашымі праваднікамі па радзіме паэта між тым як бы даўно тое не было ёсць яшчэ людзі з тае эпохі у якой жыў і ствараў казімер сваяк у роднай хаце паэта у вёсцы барані жыве ягоная пляменніца анеля якая кажа што девяносто один год ейнага жыцця праляцеў як адзін дзень слова змітру бартосіку вяртаючыся назад мы вырашылі завітаць у вёску барані У хаце, дзе нарадзіўся казімер сваяк, цяпер жыве 90-гадовая Анеля Стаповіч. Старая адчыніла нам дзверы ў цёмнае жытло, бо электрычнасці не давалі. Мы сядзелі за старым сваякоўскім сталом перад свечкаю і даймалі цётку Анелю пытаннямі. Дякуй вам, што прыехалі адведалі і мне ўжо аж радасць. Як прыедаць, я адведаюць, уже я знаю, што аб яго і вшу паехала. сказала ксяндзу уже так и так, что и дядька родный, и был ксяндзом, таки хорошо у кощеле им швот правил, поблагословил. И тогда его э, собрались э, люди, которые были у костеля, дала некие обеды съесть, попаяли песни его свояка. А скажите, у чым секрет доўгажыхарства? Маладых нас навучыце, як доўга пражыць 90 гадоў. <laughs> Як прожить? Я ж не думала, что я таких годов буду жить. Ноги поболеют, правда, что ноги. А так, как не ноги, так я ж сама и плиту, сама ж его дровы там привезли. Я пошла помогать, <laughs> и меня прогнали. И кажется, иди до хаты, бо ще повалишься. А я кажу, я пришла, пошла сюда, не повалюсь, и тут ты не повалюсь. И помаленьку хожу и роблю простый день. Как жыццё прайшло для вас, пролетело? Ці, А? ці, вы адчуваеце, што ўжо 91 год пражылі? Як чи один день, чи... і дальше все добре було. Як адзін дзень? Як один день. Так? перші тяжко було. Я ще як була знаєте, війна була, що, то й тяжковато було. Бувайте, басліва були, що, що, що було. Забыла, что я один день еще народил, что все шесть было, и теперь я довольна дальше. И ничего не маю, так смеяться пошел, что мама, когда принесет сюда, зварить, там, там, я хворела, зварить, принесет. Она говорит, вот чашка жить, а я говорю, мне не чашка. Я один день. Я глядел на эту жвавую жанчину, якая зведала, што такое нефальшывае беларускае цяжка. Зміцер Бартосік пераканаўся, што словы цяжка, цяжка у вершах сваяка не пустое нараканне на лёс. Адна толькі эпідэмія тыфусу змушала святара некалькі разоў на дні адпяваць сваіх аднавяскоўцаў. Размова з двума лесямі і з цёткай анелей атрымалася пра тое, што ў Беларусі нішто нікуды не дзяецца можна не мець дакументальных сведчанняў мемарыальных знакаў і музеяў затое людзі помняць усё дакладней заўсёды знойдуцца людзі якія прыгадаюць былое Напэўна, цяжэй адшукаць такіх у гарадах, дзе жывейшая міграцыя, што да вёскі, дык там абавязкова адшукаюцца сведкі старой і нават вельмі старой гісторыі. У гэтай думкі ёсць і яшчэ адзін асабісты сэнс у беларусі ніхто не забыты у беларусі памятаюць і кожнага з нас Thank you.